sabías. No, eh, da momento que el doctor Rosamov presente se, eh, sia all'interno sia a Lincoln, alla moto, mm, ne un poco de Santa Udini, no, ostacolo in eh, rencontro dei sorvogli, estis neve. E tamen, eh, con, eh, se, se oni retro rigardas kio e kio okazis dum la unua eh, dum la unua jarcento de, de la unua e, e cen recaite du jaro iam e ni ni e eh, historio estas pli facile comprenita e Carlos Zamenhof, eh, che mi presenti la lingua, estis, eh, estis, eh, eh, mi povus dili, eh, multa in, ja, centoin, eh, en la estuntezzo, li, li, es lo que puede traer al grande y política de una ahí. think about it.

si es que exista salida y

iĝis plej via indiĝena lingvo kaj tio estas vera bedaŭrinde ni, ni, ni estas pli hispanoj ol indiĝenoj la kulturo kaj do kiam oni proponas al ni ke ni studu la indiĝenajn lingvojn ni, ni tute ne ŝatas tion ni ne pensas pri tio tamen ekzistas kelkaj popoloj de la nia kontinento

mismo, el reino continente. Todos los directivos tienen que, ser, que I'm in is business. Jesus. las lingüe oni e, ci han pedas che eh e ci vi homo in generale in la in la Carlos. existas tiom granda diferenco inter la brazilaj brazila kala kaj la argentina movadoj uh, ah, in brazilo venas al la naciaj kongresoj uh, eble kvarcent kvincent homoj en argentino eble kvardek kaj iu uh, proponis ke unu afero estas psikologia diferenco eble cultura, eble personeca uh, kaj oni diras ke la brazilanoj aparte estas malfermitaj al ĉio kaj ŝajne tiu um, um, substrekas ĝian uh, sentenon do verŝajne en Brazilo la fero ja estas multe pli facila ol en aliaj jarlandoj verŝajne mm-hmm. Yes, eh,

aĉetas tiujn librojn, ni ne scias. Ni ricevas la monon, sed ni ne scias, eh, kiel iras tiuj libroj. Sed de, de, de tempo al tempo oni renkontas homojn, kiuj almenaŭ malmontas kelkajn frazojn en Esperanto, kaj ili la librojn. Do, eh, sed kiam invitas ilin partopreni en aŭ almenaŭ ĉeesti ĉeesti prelegojn aŭ

la scogista Patagonia è che con la ricetta de Brasile comprende che in Brasile la entusiasmo è stata evidente e eh, che mi eh, por, por mi estus estus eh, le bellagio se mi se mi propus eh, malcorri la secreto in, la secreto in la Brasile non che io pigli e l'anto in venire a continente che io ogni eh, al tono al mio che che che io mi vidi a eh, char eh, mi demandas al mio ciò temas pri pri nulla più trasa un religia sento trasa un più amo al esperanto più più ne estas io ne prescrive almeno por mi non ogni penso e eh, eh, ciò ciò mi va viajava si interrompio il latte Yes, tu, questa sfatti interessante, proprio la nostra sera, e questa è la

Declararles que han perdido. Cuando la existencia es Esa es la Thank you. opportunity.